Naiz herriko besta eta kontzertu gutiago den bazterretan, kasik usaiako bidea hartzen ari direla diote mintzatu ditugun artistek. Dantzaldi eta ezkontzetan ari den bagabiga taldeko Emil Negelua. Horten, eh, zinez, eh, hala, bon, kasik uda normala bat. Ez, ez ere, eh? Bana, aldaketak berdin undarmementoan gertatzen txu. Joan den egunean, eh, COVID kasu bat izan dutxu eta ez gitzu joan leku bat eta. E, berdin hiru egun edo lau egun aintzina, berdin anulatzen dixie e, ekitalia. Hordean, uh, bon, retten aldizu da untan ahal ere uh, harikirela gehiago, eh? zenta joan egutian kasik uh, ate izan Maialen erota bere kantari eta koru zuzendaria baiko gatxeman dugu pertsonarki eh, bizpairu eh, eh, konzertu, irukote gisa akustikoki. Eta beste naz, ba, koro zendari gisa, bai haigira koroekin, pixka bat, gehiago gizon koroarekin zonbait konzertu ematen ditugu, eta mm, antolatzen dira pas sanitario behiarekin. Ez alako erokeriaik? Ez, ez, ez, erokeria ez da, ez da urtengo, bainan, bainan bon, ara, kusie behar ditugu gauzak um, gure batekin, ezen da, konzertuak eman behar ditugu, ematen ditugu, jendea etortzen da, ikusi behar ditugu positiboki, absolutuki. Austin Elkatek ere joan den ekainetik unat, eh, konzertuan dana bate eh, eskaini du, eta frango pozik agertu zauku, eta gauza honik ere baduela egoera hunek salatu dauku albide du pixka ba, talde txikiagoak edo hemengo taldeak pixka bat eh, eto jaraztea, ba, ikusten dugu Euskal Herriak zuzenean eh, adibidez, aurten eh, ba, Euskal Taldeak ziren gehienak edo, edo denak, eta eta behar da horako makro kontzertu horiek utzi ditu balde batera komertzial musika horiek, eta behar da, ba, gure ikus, ikuspegia hemengo taldei buruz eramaiten dugu gehiago, eta horrek badu bere garrantzia bai.